tarehe tisa ya mwezi wa Muharram na mwezi wa Muharram ni katika ile mienzi mitukufu aloitukuza Allah subhanahu wa ta'ala na ndiyo mwezi wa kwanza katika mienzi ya miaka ya hijiria ndio mwenzi wa kwanza katika mienzi ile ya ki, ya kihijiria Allah subhanahu wa ta'ala mwenzi huo Muharram ameutaja ni katika ile mienzi mitukufu katika kauli yake akisema hakika idadi ya mienzi mbele ya Allah ni mienzi kumi na mbili katika mwaka mpaka uitwe mwaka ni lazima utimize mienzi kumi na mbili fi kitabillah hii ni katika hukumu yake Allah tabaraka wa taala ameshahukumu iwe hivyo yauma khalaqa samawati wal ard tokea alipoumba mbingu na ardhi na katika hiyo mienzi mbili minha arba'atun hurum kuna mienzi minne ambayo ni mitukufu kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema dhalika ad-dinul qayyim hayo ndiyo makadirio ndiyo dini iliyo sawa na ndiyo idadi iliyo sawa kwa Allah tabaraka wa taala kupangilia kwamba mwaka uwe na miezi kumi na mbili fala tadhlimu fihinna anfusakum Allah kamalizia akisema msidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo mitukufu au miezi yote Mwanadamu hatakiwi kumdhulumu kudhulumu nafsi yake kwa kutenda yale ya haramu alomharamishia Allah tabaraka wa, wa taala. Katika aya hii imetaja kuna mienzi minne mitukufu ndani ya mienzi kumi na mbili lakini hapa haijafafanuliwa akaja mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu yeye ndio ufasiri Qur'ani akaielezea miezi hii katika hadithi iliyopokewa na Abi Bakra radhiyallahu ta'ala anhu hadithi hii ameipokea al-Imamu al-Bukhari kutoka huyu sahaba eh ya kwamba mtume amesema thalathu mutawaliyat miezi hii mitukufu minne kuna mitatu iliyofuatana akataja dhulhijja dhulqaada na muharram kisha akasema na mwingine ambao uko kati ya Jumada na Shaaban ambao ni mwezi wa, wa Rajab kwa hiyo mwezi wa Muharram ni mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutukuza wasamahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam shahrallahi al-Muharram. mtume akauita mwezi wa Muharram kuwa ni mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala Al-Imam al-Baghawi rahimahullahu ta'ala asema nasabahu ila nafsihi Humwezi wa Muharram Mtume sallallahu alayhi wasallam ameunasibisha kwa Allah kuwa ni mwezi wa Allah ala jihati ta'zim katika njia ya kutukuza mwezi huu maa anna shuhura kulluha lillah pamoja na kwamba miezi yote ni ya nani ni Allah tabaraka wa taala lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwamba kuutukuza mwezi wa Muharram akasema huu ni mwezi wa Allah subhanahu wa ta'ala faya ibadallah wapenzi watukufu wa Islam faqad waqa'a fi hadha shahr واقعة عظيمة جدا وهي مقتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه katika mwezi kama huu kulitokea tukio kubwa sana ambalo ni la kuuawa mtoto wa Saidina Ali al hussein sibtu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mjukuu wa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam aliuawa ndani ya mwezi huu wa Muharram tarehe kumi leo tuko tarehe tisa kesho tarehe kumi Ashura leo taswaa Ashura kwa hiyo aliuawa mjukuu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam walivyomuua wakamkata kichwa chake wakakiweka katika njia watoto wakawa wakikipiga kama mpira si yeye peke yake tu bali aliuawa pamoja pia na ndugu zake na wafuasi wake sabiini na mbili katika albidaya wa nihaya kitabu cha alimamu ibn Kathir aelezea masala haya na watu walofanya ukatili huu ni watu wa mji wa Kufa sehemu za Iraq za Karbala wakati Hussein alipokuwa katika mji wa maka ametulia huko watu wa Kufa wamwandikia barua Huseini kwamba njoo huku sisi twakutaka wewe uje utuongoze katika mji wa Kufa. Wakati ule wameandika hiyo barua, al hussein ajiandaa yeye kutoka huku kwenda wapi? Kwenda katika mji wa Kufa, atoke Maka. Masahaba wakamrai, usiende huko, kina Abdullah ibn Umar, kina Ibn Abbas, utauawa, kaa hapa utulie katika mji wa Maka. Lakini kwa sababu alikuwa tayari ameshajua wale watu ni wengi katika mji wa Kufa na wamenitaka mimi niende huko nikawaongoze na niwaokoe kutokamana na uongozi dhalimu uliokuwa pale. Kwa kuna uongozi dhalimu. Kuna Yazid bin Muawiya, kuna Ubaidullah bin Rabi' hawa walikuwa ni viongozi huko sasa uongozi huu watu wa kufa wakataka kuondosha, walete mtu ambaye ni kiongozi mwadilifu ambaye ni al husayn Baada ya hapo nini? Wakamgeuka, wakamgeuka na mshowe Hussein aliuawa. Na hawa wote wanaoishi katika miji hiyo ni Mashia, na hawa Mashia ndio waliofanya utaratibu wa kumuua huyu mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam leo hii wao rukaruka na kujifanya wana huzuni na nini walimpangia njama ya kumuua mjukuu wa mtume sallallahu alayhi wasallam sasa katika mwenzi huu lilitokea tukio hili kiufupi tu tumeelezea lakini ina maana gani sisi kuelezea kisa cha cha al hussein kwa sababu ndani yake kimefungamana na mambo ya akida kuna watu waitakidi vibaya kumwitakidia huyu mjukuu wa mtume sallallahu alaihi wasallam wengine wakafikia hata hadi ya kumwabudu haddi alibada yaabuduna wamekwenda kuvuka mipaka mpaka wakafikia wao kumtukuza eh, kiasi cha kwamba wanakwenda katika njia ya kumuondoa katika ile sifa yake ya wanadamu wamweke katika sifa ya uungu utaona wameandika katika misikiti yao katika mambo yao ya Hussein ya Hussein ya Hussein, na kesho wanaadhimisha siku kubwa ya kifo cha huyu mjukuu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ilhali wao ndio walikwenda kumuua mjukuu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wakufa. Kwa hiyo kinafungamana na masala ya ya aqida. Al-Imamu Ibn taymiyah rahimahullahu ta'ala asema wasara shaytanu bisababi qatli al-Husayn shetani kwa sababu ya kuwawa kwa huyu mjukuu wa mtume sallallahu alayhi wasallam al-Husayn yuhdithu linnasi bid'atayn amewazulishia watu bid'a mbili kwa sababu ya hichi kifo cha al-Husayn shetani akaleta bid'a mbili kwa watu wawe wanazifanya bid'a hizi البدعه الاولى بدعه ya kwanza bid'atul huzni wan nawhi yawm ashura min al-latmi was-sirakh wal-buka wa ghairi dhalika wameleta bid'a ya kuwa na huzuni bid'a ya kupiga makelele ya kulia kujikatakata haya yatatokea kesho yatatokea kesho katika miji ambayo wanaishi mashia kwamba wao wanahuzunika kwa kifo cha nani cha al hussein na ilhali wao ndo watu wakufa waliosababisha kuwawa kwa mjukuu wa mtume sallallahu alayhi wasallam yasemekana katika tarehe kwamba watu wakufa walikuwa ni watu waongo sana wenye khiana eh kwa hiyo ni watu ambao hawana ukweli ndani yake ila anqala mpaka aliposema Sheikhul Islam bin Taymiyyah rahimahullah fa inna hadha laysa wajiban wala mustahabban biittifaqil muslimin mambo ya kuleta huzuni eh kwa msiba uliotokea miaka na miaka ukawa wewe walia wajipiga piga watoka barabarani kujikatakata haya mambo sio wajibu wala sio mustahabu sio wajibu wala si mambo ya kisunna katika dini kwa itifaki ya wanawazuoni wote wa Kiislamu bal ihdathul jaza bali mtu kuzua huzuni waniaha na makelele lilmasaibil qadima kwa misiba iliyopita min a'zami ma harrama Allah wa rasuluhu ni katika mambo makubwa aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala na, na mtume wake kwa hiyo haya mambo ambayo wanafanya hawa watu ambao wanaitwa mashia katika tarehe kumi mwezi huu wa Muharram ni mambo ambayo Allah tabaraka wa taala na mtume wake ame, ameharamisha. Hawa ni wale ambao wanajitia na kujifanya kuwa wao wapenda sana ahlul bait wapenda sana nini ahlul bait ikawa wao wanaradhi kufa kwa ajili ya kuhuzunika na kifo cha nani cha al-Husayn ilhali wao ndio wamefanya nini ndio wamemuua kuna bid'atu surur wal farah bid'a nyingine Sheikh al-Islam bin Taymiyyah anasema ni bid'a e, bid'a ya kufurahi kuna watu katika hiki kifo cha Hussein wanafurahi na hawa si wengine ni wale al-khawari makhawari ambao walikuwa wakimkufurisha Uthman na Ali radhiyallahu anhuma na watu wote wale ambao wanawafata eh, hawa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam pia wao katika siku kama hii ya Ashura eh, wana, wanafurahika kwa ajili ya kufurahi kwa kifo cha mjukuu wa mtume sallallahu alayhi wasallam mambo yote haya Sheikhul Islam bin Taymiyyah rahimahullahu ta'ala asema ni mambo ambayo yameharamishwa na sheria wala si haki kwa Muislamu kuwa yeye atayafanya mambo kama haya فيا عباد الله وبينج وتكوف اسلام لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في اليوم العاشر من هذا الشهر صوم ashura alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akifunga eh, funga ya Ashura tarehe kumi ya mwezi mtukufu wa Muharram. Mtume alikuwa kuna ibada anafanya ya kufunga siku ya kumi ya mwezi huu mtukufu wa Muharram wa amara ummatahu bisiyamihi lima fihi min al-ajr al-azim. Na vile vile akaamrisha umma wake wawe ni wenye kufanya ibada hii ya kufunga katika hii siku kumi ya mwezi mtukufu wa Muharram faqala alayhi salatu wasalam akasema mtume sallallahu alayhi wasallam afdalu siyami ba'da shahri ramadhan saumu iliyobora baada ya saumu ya mwezi mtukufu wa ramadhan siyamu shahri llahi almuharram ni saumu ya mwezi mtukufu wa Allah wa Muharram baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan saumu iliyo bora ni ile saumu mtu anayefunga katika mwezi huu mtukufu wa wa Muharram saumu yaumi ashura kana wajiban qabla saumi shahri Ramadhan hii saumu ya ashura ilikuwa ni saumu ya wajibu ilikuwa ni wajibu kwa watu kufunga kabla hakujafaradhiwa saumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani thumma nusikha wujubuhu fabaqiya mustahabban kisha ule wajibu wake ukafutwa ikabakia saumu hii kuwa ni saumu ya, ya sunna huyu sahaba Salama bin al-Aqwa'i radiyallahu ta'ala anhu qala anasema amara rasulullah sallallahu alayhi wasallam rajula man aslama an adhin fi an-nasi anna man kana akala falyasum baqiyata yawmihi wa man lam yakun akala falyasum fa inna al-yawma yawmu ashura muttafaqun alayh sahaba huyo atuambia mtume sallallahu alayhi wasallam alimwamrisha mtu awatangazie watu ya kwamba yule ambaye alikuwa amekula yamka siku ya Ashura Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwamrisha mtu awaambie watu kwamba yule ambaye alikuwa amekula katika hii siku basi kula kwake afunge atosheke na hicho alichokula amalizie hiyo siku iliyobaki kwa nini kwa kufunga au hayo masaa yalobaki katika siku hiyo ajizuie na kula mpaka wakati wa kufungua jioni waman lam yakun akala na yule ambaye alikuwa ameamka na hajala eh, falyasum na aendelee kufunga fa innal yawma yawm ashura hakika hii siku ya leo ni siku ya ashura kwa hiyo yule ambaye alikuwa ameamka na akanywa chai asubuhi aliposikia tangazo hili kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akajizuia na kula na wale walikuwa ambao hawajala katika ile siku waliendelea kufunga mpaka jioni قال الإمام الشوكاني رحمه الله في النيل استدل به على أن عاشوراء كان فرضا قبل أن يفرض أن يفرض رمضان إمام الشوكاني أسمى حديثه علماء ومستدلين nayo wameitolea nayo dalili ya kuwa ya kwamba Ashura ilikuwa ni faradhi ilikuwa ni lazima kuifunga kabla ya kufaradhisha saumu ya nini ya mwezi mtukufu wa Ramadhani وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاشوراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه Abdullah ibn Umar yasema wakati ilipofaradhiwa Ramadhani Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema inna ya inna inna ashura hakika hii siku ya ashura yaumun min ayami llah ni siku katika siku za Allah faman shaa samahu wa man shaa tarakahu yule atakayetaka atafunga na yule atakayetaka ataiwacha hatofunga rawahu ahmad wa muslim faya ibadallah kana ahlul kitab walikuwa mayahudi na manasara yuadhimuna hadha al wakiadhimisha siku ya kumi ya mwezi mtukufu wa Muharram يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم يعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع ما يهودي na manasara walikuwa wakiadhimisha siku ya kumi ya mwezi mtukufu wa Muharram wakati mtume sallallahu alaihi wasallam ibn, ibn Abbas yasema alipoamrisha watu kufunga hii siku ya Ashura maswahaba wakamwambia ya Rasulullah hakika ahlul kitab mayahudi na manasara wanaadhimisha siku hii walikuwa mayahudi wakifunga walipoulizwa wakati mtume alipokuja Madina akawapata wanafunga hiyo siku walipoulizwa wakasema ni siku ambayo Allah tabaraka wa taala naja Musa wa qaumahu min aduwihim Fir'aun Allah alimuokoa Musa na watu wake kutokamana na uadui wa nani wa Firaun. Kwa hiyo walikuwa wakifunga kwa sababu hiyo, kusherehekea ya kuwa Allah aliwaokoa Banu Israila kutoka kwa mikono ya dhalim Firaun. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoelezwa na maswahaba zake jambo hili ya kwamba Mayahudi na Manasara yuadhimuna hadha al wanaitukuza hii siku akasema fa idha kana al-amu al-muqbil mwaka utakaokuja insha Allah Allah akipenda sumna al-yawm at-tasi tutafunga siku ya tisa ambayo ndio hii ya leo sasa siku ya tisa ya mwezi mtukufu wa Muharram Qala asema Ibn Abbas falam yati al-amul muqbil haukuja ule mwaka ambao mtume sallallahu alaihi wasallam asema mwaka ujao ukifika mtafunga siku ya tisa hatta tuufia rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume akafariki wala hakuwahi kuifunga nini ni siku ya tisa ya mwezi wa, wa Muharram katika riwaya nyingine yasema la in baqitu ila qabil la asumanna tasi' nikiishi na nikibakia mpaka mwaka ujao nitafunga siku ya tisa ya mwezi mtukufu wa Muharram bimaana ilikuwa achanganye siku ya tisa na na ya kumi qala ahlul ilm watu wa elimu wanasema fi hikmati siyami tasua katika hikma ya mtume sallallahu alayhi wasallam kusema ya kuwa atafunga siku ya tasua wasema annahu limukhalafati alyahud fi iqtisarihim ala alashir ni kuwakhalifu mayahudi kwa sababu wao walikuwa wakifunga siku moja sasa sisi tutafunga siku ya tasua na ashura lian nukhalifahum lian nukhalifahum ili tuweze kuwakhalifu wao katika hayo mambo yao قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الفتاوى الجزء السادس أسمى شيخ الإسلام نهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه بأهل الكتاب في أحاديث كثيرة مثل قوله في عاشوراء لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع Ibn Taymiyyah asema mtume katika hadithi nyingi sana amekataza waislamu kufanana na watu wasiokuwa sisi yani mayahudi na manasara hadithi nyingi zimekuja Eh, leo hii utaona watu waishi katika hali ya kuwa wao hawaeleweki ni Waislamu au ni Mayahudi au ni manafaa. Kwa Mtume katika hadithi nyingi amekataza watu kushabihiana na kuenda mienendo inayofanana na wasiokuwa Waislamu. Mtume amekataza hilo. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala akasema miongoni mwa hadithi hizo ni kama mfano wa hadithi hii ya kwamba la in ishtu ila qabil la asumanna tasi nikiishi mpaka mwaka ujao nitafunga siku ya tisa ya mwezi mtukufu wa wa Muharram kwa hiyo katika funga hii inavyojulikana ili sisi tusiwe sawa na Mayahudi katika siku hii ya Ashura ni tunafunga siku ya tisa na siku ya ngapi na siku ya kumi twazichanganya zote ulama wameelezea e, namna ya kufunga hii siku ya Ashura wakaelezea maratibu siyami yaumi Ashura martabatu ula wakaelezea namna ya kwanza ni mtu kufunga siku tatu ufunge siku ya tisa na siku ya kumi na siku ya kumi na moja. Hii yote ni kwa ajili ya kuwakhalifu Mayahudi na Manaswara katika siku kama hii. Kisha martaba nyingine ni saumu tasi wal ashir, ni kufunga siku ya tisa na siku ya kumi, leo na kesho. Kama mtu hakuwahi kufunga leo, basi afunge kesho na kesho kutwa. Almuhimu huna an alyahud. Muhimu hapa ni kwamba usiende sambamba na, na hawa Mayahudi. Na hii ndio imethibiti siku ya tisa na ya kumi ndio imekuja dalili za nguvu katika kuthibitisha jambo hili kwamba mtume alisema nikiishi paka mwaka ujao nitafunga siku ya tisa na siku hiyo ya kumi achanganye achanganye zote. Na vile vile katika martaba ya mwisho kabisa ikiwa hukuwafikiwa siku ya tisa na siku ile ya kumi na moja basi saumul ashir wahda ufunge ile siku ya ashura peke yake yani ufunge kesho peke yake eh kwa hiyo ina, inawezekana ikawa wewe umefata utara, utaratibu huu ambao tu, maulama wamefanya nini wameueleza kwanza waweza kufunga siku tatu pili waweza kufunga siku ya tisa na ya kumi au ukafunga ile siku ya kumi peke peke yake kwa hiyo hizi ndizo ambazo zimeelezwa katika hikma za sisi kuchanganya siku ya kumi eh, siku ya tisa na siku ya kumi kwa ajili ya kuwakhalifu wale ambao ni Mayahudi. Aqulu qawli hadha wa li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barur karim. Alhamdulillah الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd wapenzi watukufu islam katika funga hii ya Ashura ina thawabu nyingi sana na ina ajr kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi sahihi kutoka kwa Imam Muslim an Abi Qatada radhiyallahu ta'ala anhu suila an-nabii sallallahu alaihi wasallam an sawmi yaumi ashura mtume aliulizwa kuhusiana na ifunga ya siku ya ashura siku ya kumi ya mwezi mtukufu wa muharram faqala akasema yukaffiru sanata al-madhiya inafuta madhambi ya mwaka uliopita katika hadithi nyingine eh, ilipokewa na al-Imam Ibn Majah bilafdhin siyamu yawmi ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu Siyam ya huu mwezi mtukufu wa Ashura eh, siku ya kumi ya Ashura eh, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam natarajia kwa Allah tabaraka wa taala asamehe madhambi ya mwaka uliopita. Nani ambaye hana dhambi? Nani ambaye hamkosei Allah tabaraka wa taala? Kwa hiyo fursa hii umepata ya kusamehewa madhambi yako jitahidi kujibidiishe na kuifanya hii ibada ni ibada ya msimu mfupi kwa mwaka kwa hiyo wewe usipoteze hizi fadhila ambazo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amezielezea na vile vile tupenda kutanabaisha ya kwamba yumkin lilmuslim an yasuma fi hadha shahr Anaweza Muislamu akafunga humwezi katika siku nyingine hata baada ya Ashura eh?